Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Dolokarek Dolokarek Sopo sing ora ngerti nek gawe amu ki barang ngatasi e nangis witi kanggo ira para gare iki kae wong susah eh aja wong isan-isan ning arca padha ki manika nek ning lakon kaya ngene iki kok telingan nalika jaman aku dadi manten jaman aku dadi manten ki ya ora kurang barang-barang Ari golek pentinge dina jauping temanten. Ten. ana utusan sanga maratuwa iki mlayang nyang aku petruk kowe kena ngopek anakku wadon nang aku njaluk kudangan kudanganku angger bisa mujudake kendil isi wedhus ban-bane ndok kelakon kowe bakal jawab karo anakku ha awane aku cah enom mriki Areng aku diweni layang karo marat waku ngono. Rumoso kepo rasane. Waduh, waduh. Ora ngono, Pak Betul ngendel-ndel iki tenan. Ndadare becak jiwa anake wedok. Aku gelem ngukup iki pira-pira. Ana lempol kok jaluk kudangan kaya ngono. Rasane kau, putus sih rasane kau. Wirang aku. wis diolahake apa-apa mengari mangkatake dadi ning tembung kaya ngene wis ben ning pendang kemplung-kemplung kelakon ana wutahing sambel goreng aku nesu mampang-mampang walu ngluruk nyanggone Pak Bekel marang tuanku wacapo ning aku tekan ngarep lawan petok ae karo mbok marang tuwa Kok kok anakku pinter teko kene. Ini nggih, ini ayo ini mebu kene nggih. Aku dilarak tanganku jujuki nyanggal ndok. Cedak melesung. Ini nggih madang sing nggih madang. Ah, tak sawang kok wayangmu pucet. Aku nurung lebon napa-apa kuwi nggih. Nyo madang ini nggih, dilu kene lawe jangan lodo nggih. eh tak pincuk ake yeah. aku dipincuk isa prau ae areng aku weruh dipincuk ake lilih aku pincuk ak tampani awane weteng luwih pangan ning lesu karo jibyang are mangan aku gelek-gelek wis eh, gerane ngopo gerane ngopo Halo calon bojomu wis tengok-tengok meneng jero omah ora iso metu nggih. Aku lilih. Ngeten, Mbok, sanjange bapak njaluk. Kudangan pendeli si wedhus. Ban-bane njok. Ora oh, nggih, ora. Mayar wae nek mung kendeli si wedhus. Sing dikarepke kendeli si Pak Wedhus, wedhuse belani wae kek nang jero kendeli. aku dari ngerampok wedhus tak belah iwake tak koyo njero kendir nak serake loloh kene nggone mara tuwaku wah pasare bocah bocah kok karep kokoh petoke mbok wedok aku dari mulek ene njero aku memper wong nesu kok lili karo pincuk Werkudara wis ngono Werkudara ngamarta aku arep musuh wong tuamu Werkudara. Wah. Wis berengo, berengo. Ayo ora dituruti karepe. Kudu arep mudhar wae. Berengo, berengo. Ya, tak boleh Wah, bar kakang kudu permasrake negara. Akale opo aku dadi ratu? Wis tak saguri tak golekane mundutane. Melengo, melengo. Saku goleki. Iya, aku belum mulai. Mi, belekne nangis kok elik. Aku duduk di duit. Ya, dia dah. Cita ke Melawi, Astan. Lawan dara kok tak warai. Roto sih, kuwi sagur golek injir. Ya aku sagur. Lah mbok yo ngono Werkudara. Sedulur kuwi ketok rukune Werkudara. Kajeng mung nek ana kabeh jane wae kabeh melu ngrasake. Yen ana lakon mengkene iki padha disangkut barengan. Yen nganti kuwi ditembung mengkono ateges kuwi ora ngiman karo sedulur. opo kowe ora isin nganti sedulurmu ora sida dawuh? Ya, aku isin. Ngantura kelakon daub, beset para ibu. Syukur seketi jemuru. Mati, wonten daud. Moro lunggo kang prayuk gonggir kaki bakal andem. Pakarian marang kadang muka be. Tamiya bawa pandawa biok kumulung. Mengun siring soto kurawa.

Sedulur-seduluri lur sadanipun yang kembat Umar Abu Gusti iki paring dawuh kados mekaten ya. Kuwi aja padha wedi kang elat. Ora ya padha enggak wedus, lamun ta wis megu. Kurkul boro. Sira ndak patah golek kreta kencana. Gandi papane. Lumaku nang ing kraton Singgelapura. Ketemu kelan Putu Prabu Wisawarna. Prabu Bisawarna iku atmajane Raden Gunawan Kudha Wibisana Sumargi. Iku kang kasenengan Kreta Kancana. Kreta Kancana iku biyen kagunganing sinuwun Prabu Bathara Rama. Sasedhaning Prabu Rama kreta pinitipake marang Prabu Bisawarna. Yen komputu Prabu Kesuwen kang mundhut iku padha karo kebumlih nyang kandhang. Awit Prabu Bathara Rama iku manitis marang Nata Ndurwati. mlorek kudoro aturna kelawan Prabu Bisawarna lan montor kang mundhut kreta kancane iku kudu Prabu Kresna saya maneh lamun to Prabu Bisawarna ngerti lamun to bakal kanggo dawuh mati mesti bakal mulu ora mung mitungake kreta kencana ngajian to ratu sing negara ya nyuwuna ngampil Prabu Bisawarna amarga Prabu Bisawarna iku sipating ratu kang abala narindra ora misto ngistoake jauh, Permati wonten ajawi ek. Aja wedi kangelan sira permati kabyan to sira kang bakal kawisuda. Pinangka kang mbapan permati jeneng iki kuwi golek po. Tontonan swarga gamelan lupa nampa kayu mlebu dewa daru gedang mas kang apubos cindhi. Pari jota kancana munggal nyang kayuangan Suralaya amarga ing kono panggonane lamun aja tengeti wis sugeng labuh nyang kayuangan mesti bakal diulungake kang dadi penyuwun kula nuwun nyembah langkung dhateng sendika mistaken dawuh yang rumbat Gatut Waksa wonten dawuh yang aja dianyalan kulo arabe kok pamanamu duri sendika lumai kuwa menyang ing pertapan Kendal Soto ketemu wong lawan Begawan Anoman. Matur lawan Begawan Anoman lamun to ing mangku kene nujuake papaning. Maeswa ndanu pancal pandu sungguh bungalan kang caca 140. Amarga ingkang ngerti dununging Maeswa ndanu kok kajaba Begawan Anoman. Lan Begawan Anoman aturana mbrekali beksa nang ngarepe kripa besok bakal pangarep ing ngistoaken dawuh yang Kumban Permadi wonten Jawa. Usir dewa pangarah Widodoro kelawan pangarah putih Widodari suwun kelawan lan sakat pemerintah. Ngistoaken dawuh lumaku mundak kanteni kakang semar kabeh dherekake. Dene kula sagan dherekake ninggah kayangan. Ampun kuwatir mengkang sampean gawa kula. Eh, mesti Bathara Guru mboten iso wangsulan napa-napa. Mesti ngulungake sedaya suunan sampeyan dene. Pak tontonan swarga gamelan lumana kaampun kuwatir kula lelanggung. Margi gamelan nonton niku gamelan kula. Tontonan swarga dhisik niku rombongane le mimpin kula dhewe. Lha nek kula sing dalu eh mesti mulungake. anane wonten ngadya padha niku amlan lho kono to kula titip kalih Bathara Guru wontenan swarga nipun kula titip pagi pimpinane rombongan kula gentekke kalih Bathara Guru kula terima mudhun teng ngadya padha nek kula jawab mesti diulungake iya iya kakek kula warung yang kayangan ki metune ngendi mo hei ane yang kayangan di aku ra lali dalan itu nambah yati terus jujuk metu watu galakil watu galakil munggah terus metu lawah sila penangkep penangkep wiling joko cingkoro balau poto orai ono sing iso melebuling nek aku gampang melebuni weh nek ku iso eh iso iso wawet yokarji sak nyata oh jabonmu jangkayangan yokarji nolo garing kula nderekno bendaramu pringgandani nang kendali sedo ngestaken dawuh petro kula nderekno bendaramu reku loro mekom nang singgluh meningi ngestaken dawuh ijining adil sing rundah-rundah kawin nderekke sing gagah sing ringke kawin nderekke sing bangsa alus kang garing pinting nderekke ndoro pinggo dalmi yo pinting aduh gas sing rumuman bagong aku tak neng omahe aku bagian nyewa bola pecah tadi kalau gulik lo speaker kalau tip ya kita akan jauh dan bantu wis moro podo buda lo ngir jaya jaya jaya mentu gawe kabe ngir Ah. Garing. Kowe diperintah apa karo Kaki Wiyoso? Kula kadawan dherek ndoro. Biar melu aku nunggi. Yen kowe arep ndherek aku mlaku mono ngarep apa nomburi. Angge lumrah tiyang dherek kene ku ngenten mburi ngono. Ono mburi yen kurang cepet mlaku mesti ndak tinggal. Oh ngeten. Mlingaten wonten ngajeng mawon. Ono ngarep oh, nggih. Ono ngarep kurang rikat lakmu pidak cengelmu pedhot bulumu. Anten wonten ngiringan men. Ono ngiringan ora mulat kesampluk kuku-kuku mencelat mripatmu. Lah napa enten lho wong nderek ki piyai tindak iki arep amang-amang nyawa niku nek mboten kula lho. Lah anu sing kecane pripun? Supaya selamat bisa mlaku bareng aku. Gondelana dodotku wae. Ah, aneh-aneh sama niku. Lawang jari kok dawe gondel ini ora suwak. Wong edan. Aja sing digondeli wong siji. Wong sak negara gondeli dodotku ora bakal suwek. Oh, nggih. Iya. Oh, oh, oh, oh. oh. Mula tandera bisa ngomprek. Wih, wikitan. Bae, jari kena ngoplet. Wikitan. Ini nge, istaki jauh. Wis gini, mapa no gunilun lo hai barat melakul lo mumpat. Ini nge, istaki jauh. Ayo nge sewa lo. Opo. Kulat ngebingking lo nge. Yo, ini nge. Ini nge. Sampun nganti anu lho. Rong sewu lho. Anu opo? Nah. Amin sewu ampun nganti ngedari lho. Wong edan. Aturan soro kuwi. Aku iki piyai. Aku warang arang kaya sing tok rasa kuwi. Aku ki angling wayang ngono kuwi. Mbendak sasi suwo. Loh. Oh, aku waktu men padaran ya. Beda karo aku. Aku kan dari kecentok sike. Jadi metu wae. Wong edan. Ih, kula ngwingking. Ih. Ah, ra tenang ta, Eh, lagi mana jadi tenang. Jadi pun tak suruh baik lagi ya. Nopo. Han iki gelang medali ngoten ngopo? Wong eta tak ora. Ah, lha utek no sapa to wong biyen loro ya kok kikit kowe to. Aku ora kok mati aku ora. Ah, utek no sapa to? Aku ora tenan. Ora sapa lho utek no. Apa? Oh. Lah dhewe sing putramu hmm. wis hati-hati aku arep lumaku niki pancet tumrekut manjing samudra Sangsena kancut kali mundur sumampah Miranti agemaning sang Brata Sena apa to agemi Mangagem kinang para sedherek yen arep nggulur. Ingkang sajatiné Sang Dratasira sampun saged anggelung kumpul ing kawula lawan Gusti, Gusti lawan kawula. Mangkat kembupuk jarot tingas. Toto lari batin pinter ngetawi pindha jarot tingas. Sengkang ceplok dibaring manggis. Jabane agak alus kebudening Sang Dratasira. Gelang Candra Kirana gelang pepung Candra sasi Kirana sorot. Tuh. lampah ing wanci panglong biar padang panyayah nedroho para sewu pangagem dodot kuning pamrih kula bayi ning kuning putih abang marang keberangasan ing kelanggengan kuning kamelikan putih nyang kasujen kuku pancanaka kuku kuku pancalima nggih sang kekang para pandu lampah nang sela matek aji bandung bondowoso lapak pangan tolan tolan ngungkal bener lek kuning sang seno katingal suku kanan mancik serondol suku kiri mancik mojo somo sak dangkan sak yujono Wah, 잘본 거죠. 와, 아니, 그로스 밀리 천발이, 낙본을 갑선이기. 자기 신길러는 그 반전 보는 사길러는 색깔. 밑으로, 불러, 왜 왔느냐, 불안으로. 아, 뭐 땐, 어쩌가라, 응, 앞에 우와. 어쩌고 왔더니, para iku gaweane sing gawe jagat meniki aku bakal mata aji pamling ngrawati karo sing gawe segoro widru midun jangkan jing langit kelak-kelak dapun lurkin saking alis sang mawas gandru ingeting sang haryo seno sampun ate penang jolawan sang maun Dayudya mataji pambeling sang biayi ratit, prataning sang jamun nang. iki jeneng kita ulun. Ulun kang kakembul mego, nggih, brata Ulun wis ngerti apa kang dadi darunan Anggon kita kandhek, langku kita karana kapalang segoro. Brata sena. dawuh ulun. Manawa Broto Jaya pasti dadi jodoning si Permadi. Engkang mengkono wis kabeh sumadiya kang dadi pamunduting nata Ndurwati. Broto Sena tolen ing wuri segarane asap ora ana warih yekti pinangka ngurmati anggon dipunaku menyang negara ni asat. Loh. Asat? Iya. Kok sakit isapnya mbak wari pun? Isabdo karo sang yuang menang. Sang yuang menang? Iya. Oh, rawa tadi ke bawah? Iya, rawa. Kok betul kita? Mbol meko, kue mong so ngerti yo. Yen ora suci. Atine ora jujur tumindake ora urup karo saiki. sang jiwang diurji. Nggih. Nang ngono kula ngreget ta, Nyatane ora usah iki aku mau. Wong putih, Cak. Betru lo. Ayo tinggal mangkat prapo kraton sing dulu. Monggo kula garis ana tepining samudra anjaka katermaning kraton singgela iki kok ana satriya gagah prakasa gedhe dhuwur semene waduh waduh bangsane apa iki apa bangsane gandarwa apa bangsane wilu-wilu apa bangsane tong-tong sot semono gedhene wah menika mesti berkasaan kakang rabu Ora tak takon dhisik nyemangkae. Eh, Rante. Kowe kuwi bangsane ngopo? Wah, ngorki bumi greng. Aku iki ya menungso lumrah ora beda kowe. Waduh, waduh. Semono gedene. Kowe menungso sapa ndi? Aku soko telatah Nuswantara. apa ngono kuwi ya kok semono-mono kabeh. Wah jagat mulaton ora ono sing padha mung siji aku. Oh ora. Ngamu sapa Raden? Satriya munggo pawenang telatah ngamarga. Jenenge aku Raden Werku Dara. Werku Dara? Iya. Majan kuwi sapa? Aku tetelukan ning Kanjeng Sunan Prabu Bisawarna. Nalindra sangka nang swara Prabu Sangkara Dewa. Prabu Sangkara Dewa. Ya. Sing ono mburi. marang aku Nalindra nang swara mene. Aku Prabu Sangkara Murti. Sangkara Murti. Ya. Ayo mburi. Pitakon marang aku saka bumi kasapta Prabu Sangkara Denta. Arep nyandhi yen pancen kuwi aning Prabu Bisowarno. marae kula arepno nang Ratu Gustimu aku ketemu lawan Ratu Gustimu hei lakabku Parat! pengawane mungsuh iki eh, pengawane mungsuh pengawane barang muka kuwi parat opo sababe mawanti-wanti pangandikaning Kanjeng Sinuwun aku kadawan ngreksa sajabaning raja sapa wae ora kelubung nang tlatah singgelo yen ora antuk parintah saka Kanjeng Sunan aku ora niat gawe rusak negaramu ora bakal nyukur karo ratu Gusti mulo becik aku larap ora kena kowe kudu bali ya kowe kudu bali ora kena wajut ya kowe kudu bali ora gelem larap iki aja takon terus waktu kumpul ndas kabeh Kabus parat wali walek. Opo kang tau deni. Rancap pesta kamu. Landak pesta kamu lakon. dateng sing ngandika Raden. Waduh, waduh, waduh. Apa tumor ning atase nandangi ratu semono ae mung jemeneng wae kok serampung kabeh kena dadi bandan kabeh. Ih, Raden, kula sampun tobat, Raden. Kula nyuwun gesang sak kadang kula Raden. Ya wis teluk, lho kula dipun gesang ngono. Tak uripi waton kowe gelem nglarapake menyang Ratu Gusti. Wih. Oh, Menika trade sampun kuantos kula sagah nglarapake jeneng Raden. Ai, aku ingkang arep tak luwari kabeh gonna gereği you. ndherekake satriya kakah prakoso iki sapa kula nuwun nggih parang ndangu piyambak estonipun sampun kula palangi wonten ing pepining samudra parandini purna nindra samya kasoran tanding lan satriya menika sinuwun kula nuwun mangke Raden samya karaharjan rawuh jeng andika Raden wonten madyaning pandhapi singgih Pak Tompo sang Prabu kuwi mbagekake karo aku. Sasampunipun satata lenggah, kepareng kula badhe nyuwunimo. Raden menika nggih satriya saking pundi sinten sinambating mawangi? Mugi no, takon marang aku. Aku iki satriya saka munggul pawenang. panenggak pandowo kekasihku Raden Werkudara sahneyah ning taloko kadilangit ah wanita basulan pepinten ageng ing teksura patra kula raden kula nyuwun jala lidi pangaksami labet kula dereng ngertos dhateng sing ngandika raden tibaning podo raden menika nenggih kekasih raden werkudara Iyo. bejo kemayangan negari kula raden krawan sing ngandika raden Yai Prabu wonten Raden, iki raden werkudara satra kang kundang sekti wandra guna prawira jayeng ing mempro lamun tuya prabu padha kasoran tanding menapa sinuwun sampun mirsa najan to durung uruh piyayi nang ngasmati aku wis mireng wee ladal menika raden iya pancen mengguno wonten migatos ingkang pundi sing antika raden kepala rawuh wonten madyan ning kraton sindulo sang prabu bisowarno, warna tekak wono ngarep sang prabu aku dikongkon karo Eyang Wiyoso. Kandeng adikku permati arep dadi manten. Keparing Eyang Wiyoso nyilih kagungamu kreta kencana karo nyilih ratu telu amu sewu negoro. Oh, Raden Permadi. Iya. Padhe polo krompi kantuk bunti Raden. Bakal dawuh karo putri Ndorwati. katangi kresna kakangku jenenge Dewi Bratajaya. Ora dalar Raden Raden. Menawi pancen mekaten Raden kula caosaken tangan kekalih Raden, monggo malah mboten namung ngampil kiwala. Dinten mangki kreta kancana kula pasrahaken jenengan Raden kapundhuta saking singgelo. Karena Raden kula nampung dipun titipi kiwala sanes gadhan kula piyambak. Mleko kagunganipun Kanjeng Sunan Prabu Bathara Maswardi menawi pancen kapundhut dhateng Sunan Durawati kula aturaken tangan kekalih Raden. Dene bab ratusan negari mangke kula piyambak kang badhe ndhawuhaken sepatu sendherek jeng ngendika Raden. Banget panarimaku. Dituruti sing dadi penjaluk malah yen wis ngulungake dina iki Sang Prabu Biswarna pisan. Ayo tak dherekake keparang rawuh menyang Amarta ngombyongi marang gauping adiku Permadi. Kula iki kadawan dherek. Ono ninggih, ono ninggih. Ngestaken dawuhipun Raden. Malah kula piyambak kabar dhek angeli sikreta wiwit saking sing kula prating praja Ngamarta. Ya kula rutu saking kula sangkara murti kawula napa wonten ajaran. Dawuh para kadang-kadang lan ndira kabeh. Aja no kang padha derek kene padha tata-tata berdandan kang agem busana cara pangiring temanten. Ayo Yai Prabu sakadang ndak kanthi nggal budhal Prabu Praja Ngamarta anggum ya marang dauping paraden permedi nggih nyustakaken dawuh. Yen wis rampung ayo besok dadak ngenteni ora ketang sambung obor colok sudo mrene dalan budha dina saiki monggo rajin putraku kula dherekaken bebarengan karo aku sang prabu sampun lampah saking praja singgelo Prabu Bisawarna sampun anglisi kreta kancana piyambak kahiring pawon para lindra sewu negari tatan kantun sang Werkudara sumedyaning kayu tinggal prateng madyaning praja Ngamarta sinike kang mampagenti kawuso. Ana panjenging carita tang kaya kang wonten madyaning pertapan Kendali Sodo. Katingasang Resyanoman lenggahan wonten ing madya pacrabakan. Anampi prapton nata pringgondani. Eling-eling pandhita ingkang luhur darajati. Nila kontak kautamaning sang Gawana background ana gunung cilik asri kadul pucuk pinampara pinaroto kinarya pacrabakan kasar pacrabakan dumunung cucae ngadoko ana unggul saking imbangi ngargo nalangan denjo kaki marang pacrabakan sinungkut rawis kelangkung indah mina-mina kang ana sajroning balumbang yen to wayah sring ngimangrang sangkeh kang padha matuya katingal wadur lenjar wadur pari sempadane pating soro telakunde pating karat celak yang ginon pojil ning wardoyo bindo kartiko silih pernah kaging lumut kang podo kintri marih limbak limbak yang ginon pojil ning rio kaji mendunga kendano kang silang maruto popo maneh wadur bangin kang sumoyen to ginon to kaji sang hiwang rawi mandur tengkeng langit narasumadangi jagat lumbang-lumbang tanaman kembangan mawarno-warno. Ingkang samyo jinembangan yang topi tuju kembangi hamekar. Taro kembang putih kaslan kembang biru noto kembang kang apulas kuning. Kembang abang taro pang kembangan hadjus mawono umum. Kada saran sepuri kegodongan kang kat ngalip jeroyo-royo. Ketia karyo seksepil kang kodo umiat. tepining balumpang ana kayu gurdara ya mangayo pitutamana ing karwambat telung gadung mluting pangayanta pinuja mekar kembang ya anjragan daring kepuki pasrabahan mila tanpa kalamuta kata satpada ingkang samya angis parang sarining sekar kapiar sobringenge pinter pujining para brahmana kang asesanti jaya jaya mrih prajaning jagat raya sapa to kalengganing madyaning patrabaan punika tawanan jelas satriya sindra gunung ing kang para begawan anoman ya kapiloro sinta ya sang sendana rama daya pati ya anjani sang maruti nalika sang begawan anoman kadhep sanggyan ing para santri mang muji jagal indung-indung ulu kang sami wujuan wajimane dhewe ing mangkene pidhatan Prabu paling lendra ing dondal ni Prabu Kadawaca ingkang sepaha para arsan ing sang dawanan oman kadhiraken lurah kala wigaring ing mangke kubu-kubu sang naman biang acara negai putra Dian Karmojo